Gdje ona ide i šta sa njom, šta sa njom biva. Večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć zvanom al-hayatu al-barzahije životu u berzahu odnosno zagrobnom životu. Ono što bi trebali znati prije nego li počnemo govoriti o životu u Berzehu, jeste, braćo, da svaki čovjek, odnosno insan, prolazi kroz pet životnih etapa koje spominje Kur'an. I onaj ko se bavi tefsirom i analizira kur'anske ajete, vidjet će da svaki čovjek prolazi kroz ovih pet životnih etapa. Prva etapa se zove el-ademu, nepostojanje. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Kejfe tekfurune billahi wa kuntum amwatan fa ahya kako možete da ne vjerujete u Allaha a bili ste mrtvi odnosno niste postojali fa ahyakum pa vas je Allah učinio živim I kaže uzvišeni, Hel ata ala l'insani hinum mined dehri, lem jekun šejem madhkura. Da li je do insana, do čovjeka, doprlo vrijeme, kada nije bio spomena vrijeda, odnosno kada nije postojao. Kada nije postojao, gdje smo recimo mi bili prije 40, 50, 60 ili 100 godina. Da li je iko od ljudi za nas znao i da li nas je iko spominjao? Nije. Kao što nas možda neće spominjati i nakon stotinu godina ili više od toga. Što znači da je prva etapa čovjekova al adam nepostojanje kada je Allah subhanahu wa ta'ala obradovao svoga roba Zekeriju alaihi salatu wassalam u poznim godinama sinom po imenu Jahja Zekerija alaihissalatu wassalam je rekao, kao što stoji u suri Marijan, Kale rabbi enna jakunu li gulam, wa kanat imraati aqira, wa kad balagtu min al kiberi itija. Reče, dakle Zekerija, čudeći se, kaže gospodaru, kako ću ja imati dijete, odnosno dječaka, kada mi je žena akera, nerotkinja, a ja sam u poznim godinama, dakle imam puno godina, onoliko kada ljudi ili muškarci ne mogu imati djecu. Pa mu Allah jalla wa ala odgovara Kaže to je tako. Dakle, odredbo od Allaha jalla wa ala. Kale rabbuke huwa alejje hej. Gospodar tvoj kaže, to je meni lahko. I Allahu nema ništa teško. A zatim mu kaže, wa kad halaktuke min qablu, wa lam taku šeja. Kaže, i tebe sam prije toga stvorio, a bio si ništa. Odnosno šta? Nisi, nisi o Zekerija postojao. Zašto se čudiš? stvaranju Jahje. Tako da je prva etapa, braću, svakog čovjeka i nas, el adem, nepostojanje. Hel ata ala l'insani hinu mine dehri, lem jakun še'em madhkura. Da li je do čovjeka doprlo vrijeme kada nije bio spomena vrijedan i kada ga niko nije spominjao i za njega znao. A to vrijeme nije bilo daleko. Druga etapa ljudskog života jeste ar-rahim. Ar-rahim je boravak u materici, odnosno boravak u utrobama naših majki. Kaže uzvišeni وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَا إِلَا أَجَلٍ مُسَمَّا Kaže, a u materice smještamo ono što mi hoćemo do roka određeno i kaže uzvišeni huvallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha on vas oblikuje u matericama kako on hoće dakle Allah dželle ve ala nas oblikuje u utrobama naših majki onako kako on hoće i daje nam lik, lik kakav on hoće I ne možemo ga mi izabrati. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Nema Boga osim njega silnoga i mudroga. Kaže uzvišeni, jahlukukum fi butuni ummahatiku. Halkan min badi halkin fi dhulumatin thalati. Kaže on vas stvara u utrobama majki vaših dajući vam likove jedan za drugi, dakle u etapama. Fi zulumatin thalath u tri tmine. Ovaj boravak, ovaj boravak, braćo, čovjeka, insana, utro bi majke, najbolje je opisan u hadisu kojeg bileži imam Buhari i Muslim od poznatog ashaba po imenu Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu ta'ala anhu koji je rekao haddethana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sadiqul masduq obavijestio nas je i ovo su stvari gajiba neviđeno i ovo su riječi poslanika alaihi salatu wa sallam izrečene prije 1400 godina kaže obavijestio nas je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam A on je onaj koji govori istinu i kojem se govori istina. On je onaj koji govori istinu i kojem se objavljuje istina. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam. Inna ahadaku yujma'u halquhu fi batni ummihi arba'ina jevma nutfa. Stvaranje ili sakupljanje nekoga od vas u utrobama majki vaših biva 40 dana u vidu kapi sjemena. Odnosno kapljice sjemena koja se ne može vidjeti golim okom. I ovo je početak insanskog života. 40 dana insan ili čovjek u utrobi majke biva kap sjemena. Kaže, tumma yakunu adakatan misle dalik. A zatim biva ugrušak krvi ili zakvačak isto toliko, 40 dana. Alaka dolazi od arapske riječi al alaka, što znači zakačiti. Jer se ovaj ugrušak krvi kači za zidove materice. Kaže, summa yakunu mudgha misle dari. Zatim biva gruda mesa isto toliko. Dakle, 40 dana. Ukupno 120. I tada se formira oblik insana, čovjeka. Kaže, thumma yursalu ilaihi l-melek. Zatim mu se pošalje melek u utrobi, koji je zato zadužen. Fe jenfuh u fihi ruh i udahne mu dušu. I ovo je trenutak kada duša šta? Se spaja sa tijelom. Nakon 122. dana, 120. dana u utrobi majke postaje živo biće sastavljeno od dvije komponente od tijela i od duše. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ I naređuje se ovom meleku od strane Allaha Jalla wa Ala da zapiše četiri stvari ili četiri knjige. Bi kitabi rizqi zapiše kakvu će čovjek na faku imati. U kitabi eđeli i zapiše mu eđel koliko će živjeti. U kitabi ameli i zapiše kakvo će dijelo imati. Hoće li biti vjernik ili nevjernik. U šaqiju neusaid. Da li će biti sretan ili nesretan. stvari koje melek zapiše nakon što udahne dušu insanu su stvari koje se tiču treće etape koja se zove kako? Al hayatu dunija. Dunjavu. Dunjavu. To je etapa dakle treća etapa ljudskog insanskog života u kojoj mi sada boravimo. Jer smo prošli ove dvije. Prvu, da nismo postojali i drugu, da smo boravili u utrobama naših majki. Kaže uzvišeni Jalla wa ala وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَا أَجَلٍ مُسْلِمٍ Kaže mi u matericama, mi u matericama smještamo ono što mi hoćemo do određenog roka. do određenog roka, dok plod iz utrobe majke šta? Ne ugleda dunjalu. Zatim kaže uzvišeni, thumma nuhriđukum tifla. Kaže, zatim vas, zatim vas kao dojenčad izvodimo, odakle iz utroba majke. I od ovog trenutka nastupa šta? Treća etapa koja se zove al-hayatu dunja. Dunjalučki život. Dunjalučki život dunjalučki život. Kaže uzvišeni, thumma li teblugu ašuddakum. Kaže neki od vas dožive muževno doba, dakle snagu. Kaže u aminkum men jutavafa. Kaže ima vas koji preselite prije toga, dakle umrete. Kaže u aminkum men juraddu ila ardari l'umur. Likejla ja'lama min badi ilmin še'a. Kaže, a ima vas koji duboku starost doživite. I ovo je sunnet dunjalučkog života. Kaže, ima vas koji umrijete i ne doživite starost, a ima vas koji doživite duboku starost pa zaboravite ono što ste što ste prije toga znali. Ili kako mi kažem, kažemo, po detinju. Četvrta etapa jeste etapa koja nastupa nakon što duša napusti tijelo, dakle od trenutka smrti. To je zapravo etapa koja je tema našeg predavanja. Ta etapa zove se El Hayat El Berzahije. Život u Berzahu. Ili zagrobni, zagrobni život, o, te, o tome ćemo detaljno govoriti. I peta etapa jeste etapa koja se naziva El Ba'h, proživljenje, nastupa nakon Berzaha, odnosno puhanjem u sur, ili rog od strane meleka zaduženog za to kada će ljudi biti proživljeni iz svojih kaburova, i svojih mezarova i stati pred Allaha Jalla wa Ala radi polaganja računa. To je peta etapa. Fariqun fil dženne wa fariqun fil sa'id skupina u džennet molimo Allaha da nas učini od nje i skupina u džehennem molimo Allaha Jalla wa Ala da nas zaštiti zaštiti od nje. Ono što je zanimljivo jeste da je ova etapa, jedina etapa, dakle ova peta, etapa koja je vječna i koja nema šta, nema svoj kraj, a ima svoj početak za razliku od etapa koje su, koje su prije, prije nje. Ono što je bitno da znamo, a vezano je za ove etape insanskog života, jeste da one nastupaju jedna za drugu ili jedna nakon nakon druge jedna nakon druge i čovjek se u ovim etapama i vi to znate kreće ne unazad već naprijed kreće ne unazad već već naprijed zašto ovo govorim zato što često puta čujemo ljude koji ne vjeruju, ne, ne vjeruju recimo u sudnji dan i proživljenje nakon smrti i ne vjeruju zagrobni život ili život brzaha, kažu šta? Ko se otut vratio da nam kaže kako je tamo? Ko se otut vratio da nam kaže kako je? Kako je tamo? Povratak iz etape u etapu unazad nije moguć. Kao što nije moguć povratak čovjeka s Dunjaluka u utrobi majke i tako dalje, tako nije moguć povratak iz Berzaha na Dunjalu. To nije moguće. I to je sunnet Allaha Jalla wa Ala u stvaranju. U stvaranju. Al hayatul barzahi. Šta je to zagrobni život? Ili šta je to život u barzahu? Barzah je arapska riječ. Barzah je arapska riječ. U jeziku brzah znači el hađizu bejne šejein. To je pregrada između dvije stvari. I sve ono što se nalazi kao pregrada ili zastor između dvije stvari naziva se brzah. Naziva se šta? Brzah. Zato Allah Jalla wa Ala kaže u suri Rahman مرج البحرين لا يلتقيان مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان kaže učinio je da se dva mora šta dodiruju ili sastaju bejnehuma berzahun la jebgijan kaže između njih je berzah šta je berzah pregrada i oni se ne ne miješaju Dakle, učinio je da se dva mora dodiruju, ali je između njih berzeh. Pregrada i oni se zbog tog berzeha ne miješaju. U šerijetu ili u šerijetskoj terminologiji kada se kaže berzeh, on označava zagrobni život koji počinje od trenutka kada duša napusti tijelo, dakle od trenutka smrti i traje do puhanja u sur, do puhanja u rog, odnosno do proživljenja, proživljenja ljudi, proživljenja ljudi. Brzah je, draga moja braćo, prva stanica ahiretskog, ahiretskog života. Vjerovanje u brzah, vjerovanje u brzah je dio imana, je dio vjerovanja u gaib, dakle u neviđenu u ono što očima svojim ne možemo vidjeti rukama svojim opipati, ali smo o tome obaviješteni putem objave u Kur'anu ili, ili u Sunnetu. Ono što je bitno, ono što je bitno da znamo jeste da svaku stvar koju budemo spominjali vezanu za život u brzahu, dakle u zagrobnom životu i boravku ljudi insana u njemu, trebamo imati na umu da se radi o gajbu, da se radi o nečemu što naš ograničeni ljudski, insanski razum ne može dokučiti. Zato nemojte svoditi pravila brzaha i života u brzahu na pravila i način života na, na Dunjaluku, jer je to zabuda. Jer je to zabuda. I to je put koji je mnoge odveo šta u, u zabudu pa su zanijekali život u brzahu jer ga nisu bili u stanju dok učiti svojim ograničen, ograničenim razumom. Život brzaha je život gajba. Ima poseban sistem, posebne zakone koje poznaje Allah te barake, te barake, koje mi ne možemo, ne možemo dok učiti zato i ne smijemo poraditi život u brzahu sa životom Dunjaluka, wallahu jalla wala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammadu, wa jazakum, wallahu, hajaba.